บุ๊กทูเจ็ดสิบสาม șaptezeci și trei, 73. ได้รับ อนุญาต ได้ a avea voie ceva, A avea voie ceva. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Ai voie să conduci deja? Ai voie să conduci deja? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Ai voie să bei deja alcool? Ai voie să bei deja alcool? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ ai voie să călătorești deja singur în străinătate, Ai voie să călătorești deja singur în străinătate? อนุญาต ได้ a avea voie, A avea voie. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ avem voie să fumăm aici, Avem voie să fumăm aici? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Se poate fuma aici? Se poate fuma aici? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Se poate plăti cu cartea de credit? Se poate plăti cu carte de credit? จ่ายเช็คได้ไหมคะ se poate plăti cu cec, Se poate plăti cu cec? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ se poate plăti numai cash, Se poate plăti numai cash? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ am voie să dau și eu un telefon, Am voie să dau și eu un telefon? ขอถามอะไรได้ไหมคะ am voie să întreb și eu ceva, Am voie să întreb și eu ceva? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ am voie să spun și eu ceva, Am voie să spun și eu ceva? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ nu are voie să doarmă în parc. Nu are voie să doarmă în parc. เขานอนในรถไม่ได้ Nu are voie să doarmă în mașină. Nu are voie să doarmă în mașină. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Nu are voie să doarmă în gară. nu are voie să doarmă în gară. เราขอนั่งได้ไหมคะ Putem lua loc? Putem lua loc? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Ne dați, vă rugăm, meniul? Ne dați, vă rugăm, meniul? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Putem Separat? Putem plăti separat?